ocase de Cristnasco oni besonas nuxo rompilon. Ciu iare, cia mal proximigas la Cristnasco, oni emas specti au respecti la nuxo rompilon, unu e la plei mont e baletoi en la historio de musico. Prescau deviga spectaclo en ciu decembro cae ciu iare oni giuas gin cun ravo, quasau ie la unua foio. Gi ia estas autentica classicajo. Piotr Ilich Tchaikovsky verkis tri balletoin, ciui faras gis nun grandan successon. La nux rompilo, ciu estis unua foie presentita in la jaro 1892, farigis la cristnasca tradizio. Ciui grandai dans gruppoi tra la mondo presentas gin ciuiare, cae la publico ciam varme applaudas. La balleto racontas la magian, romantican historion pri Clara cae sia pupo nuxorumpilo, donazita de sia onclo magiisto, ocase de Christ nasca familia festo. Si frato ec jalusas, prenas gin de la fratino, cae ien rompas gin. Di prenas sian defectitan pupon, cae dormigas gin ce sia brusto, cae ancao si endormigas. Clara do ec sonjas. Unue, si trovas grandain ratoen en la chambro, grandai arboi anstatauis la mebloin. Ec furiosas batalo inter soldatoi cae ratoi, la nuxo rompilo transformigas en belan princon quiu conducas la knabinon al la regno de necio. La dua acto comencigas per belegae danzoi, inter alie la famega cortuscia valso de floroi. Malfermigas la regno de dolciajoi, cae sen presentas homoi el plurae landoi, cun siei apartai traitoi, hispanoi, araboi, cinoi, russoi. Alvenas la flutistoi, la spectaclo entusiasme viglas. Repetigas la valso de florui. La culmino ocasas per danzado de paro, la succhier feino cae la princo sorce fermigias la mirinda promenado en magia regno. Subite, Clara vecigias, cae ec constias, che cio estis nenio alia ol sonjo. Ciu, facte, nur sonjo? La nuxo rompilo estas grandiosa himno alla fantasio, perfecte tauga por la cristnasco. Gi estas concreta pruvo che fantasio ca imagemo ne estas propra nur al la infana menso. Ciu homo povas trovi en gi nutron al siei sentoi. La ideala bellezzo, ec se ne atingebla, signifas aspiron al bello cae bono. Cae Tchaikovsky estis eble unu e la plei talentei verkistoi de balletoi cae aliei romanticae musicajoi. Alia rava vercolia, la lago de cignoi, estas eble la plei conata balleto en la tuta historio de musico. Oni consideras lin la plei populara russa componisto gis nun. Seque, ec al re spectado, cae felician Christ nascon.